After his phone call to his business associate in Greece, Mr. Anderson has sent a fax and has just received the reply. Λεξιλόγιο. Η εταιρεία. Company, business. Η οδός. Road, in an address. Ο ή υπάλληλος. Employee, Ο όροφος. floor, story. Αθήνα 23 Απριλίου 1994 Αγαπητέ κύριε Άντερσον Θέμα Η επίσκεψή σας στην Αθήνα από τις 3 έως τις 6 Μαΐου Ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σας και το φάξ που στείλατε χτες. Θα χαρώ ιδιαίτερα να σας δω στην Αθήνα το Μάιο. Αν και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας είναι στην οδό Εόλου το δικό μου γραφείο είναι στον τέταρτο όροφο του Μεγάρου Τσιμισκή στη Λεωφόρο Ελευθερίας 16. Παρακαλώ να μου κάνετε ένα τηλεφώνημα και θα στείλω έναν υπαλληλό μας να σας πάρει από το ξενοδοχείο σας. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και θα σας ετοιμάσω και έναν τιμοκατάλογο με τις τιμές εξαγωγής. Καλό σας ταξίδι φιλικά Κώστας Φιλιπάκης.